Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Trideset listopad 1949. godine američki državni tajnik Dean Acheson zamolio francuskog ministra vanjskih poslova Robera Schumana da Francuska preuzme inicijativu u uvođenju nove Njemačke u europske poslove. Pod novom Njemačkom Echeson je podrazumijevao državu koja je nastala u svibnju te 49. kada je od britanske, francuske i američke okupacijske zone stvorena Savezna republika Njemačka. Tu su Njemačku još nazivali Zapadna Njemačka. Ona je bila zemlja tržišne ekonomije i više stranačke demokracije. Bila je to zemlja koju su saveznici skoro pretvorili u prah, uništili njezine vojske na istoku i zapadu i okupirali ju. Ali bila je to ona Njemačka koja je već jedanput izgubila rat i u roku od 20 godina započela novi. Hatcherson i Schumann znali su da Njemačku nekako treba obuzdati, u tom obuzdavanju ne gurnuti ju prema Sovjetskom savezu i da to obuzdavanje ne bude izvor nezadovoljstva koje će na vlast u Njemačkoj dovesti nekoga sličnog Adolfu Hitleru. Francuska je znala da Njemačka pak ne može nestati s lica zemlje. Rješenje je tijekom tjedan dana dugog planinaranja po Alpama pronašao jedan bivši trgovac konjakom. Jean Monnet je rođen 9. studenog 1888. godine u Konjaku u Francuskoj. Obitelj mu se bavila prodajom konjaka. On iz 19 godina napustio školu i ušao u obiteljski posao. Monnet je proširio posao s konjakom, onda se ubacio u svijet investicijskog bankarstva. Tamo napravio sjajnu karijeru. Onda je krenuo u svijet diplomacije. Imao je sjajne veze, bio je briljantan ekonomist i analitičar. Nakon drugog svjetskog rata bio je tvorac plana modernizacije Francuske. Monnet je znao za njemački problem. Njime su se bavili brojni diplomati u Francuskoj. François Saidu je tako u memorandumu početkom travnja 1950. napisao. Amerikanci i Britanci vjerojatno misle da je došao trenutak ne samo da se revidira statut okupacije, već da se krene izvan okvira statuta, da treba sklopiti separatni mir sa zapadno-njemačkom vladom i vratiti joj povlastice suvereniteta koje danas drže saveznici. Takva je politika za Francusku neprihvatljiva. François Seydoux je u tom memorandumu napisao da se Njemačkoj mora dopustiti povratak u Europsku zajednicu naroda, ali da taj povratak mora biti pomno nadziran. Francuska mora biti ta koja će taj povratak nadzirati. To je njezin nacionalni interes. Na taj će način ona pokazati Britaniji i Americi da ne namjerava vječno držati Njemačku u podređenom položaju. Rješenje je bilo u tome da se stvori neka vrsta naddržavne europske zajednice. U toj će zajednici i Francuska morati žrtvovati dio svog suvereniteta, ali bila je to malena cijena. Se još piše. Njemačka ne bi povratila su svoju nezavisnost. Ovaj sadašnji režim skrbništva zamijenio bi se bez prijelaznog razdoblja drugim režimom, u kojem bi druga vrsta ograničenja ograničavala njezinu slobodu. U tom scenariju ne bi postojao ni jedan trenutak u kojemu bi Njemačka bila potpuni gospodar svoje sudbine. Ovaj je plan bio dobar, ali pitanje je bilo kako ga provesti u djelo, kako bi ta naddržavna europska zajednica trebala izgledati. Rješenje je našao Jean Monnet tijekom tjedan dana dugog planinarenja po švicarskim Alpama. Rješenje je Mone našao u stvaranju nečega što je nazvao visokom vlašću. To bi naddržavno tijelo nadziralo pristup i proizvodnju materijala koji su tada činili europski ekonomski krvotok, ugljena i čelika. Visoka vlast bila bi nepolitičko i naddržavno tijelo, imuno na pritiske država i naroda, tijelo koje bi racionalno arbitriralo u ekonomskim sporovima. Robert Schumann je naravno znao da su čeliki i ugljen strateške sirovine. Francuska industrija čelika brzo se obnavljala, ali bila je ovisna ugljenu koji je dolazio iz njemačkog rura. Sve je to funkcioniralo pod okupacijom, ali ona nije mogla vječno trajati. Šuman je smatrao da će vrlo brzo doći trenutak kada će Amerikanci i Britanci zbog hladnog rata i sukoba sa Sovjetima Njemačkoj skinuti okupacijska ograničenja. Njemačka će onda brzo početi s obnovom, ugljen više neće izvoziti u Francusku, a njezina proizvodnja čelika zagušit će tržište. Pored toga, industrijski jaka Njemačka uvijek je bila prijetnja Francuskoj. Monet sve te argumente naveo u pismu Roberu Schumanu od 1. svibnja 1950. William Hitchcock u knjizi Obnovljena Francuska piše. Hladni rat, napisao je Monet, zamrznuo je svaki napredak u pitanju Njemačke. Podijeljena nacija postala je rak u Europi, izvor zle volje i nepovjerenja među vele silama. U međuvremenu sama Europa nije napravila svoj stvarni napredak prema ekonomskoj i političkoj stabilnosti ili kolektivnoj sigurnosti. U tim okolnostima Amerikanci će, vjerovao je Monet, htjeti ojačati Njemačku tako što će ukloniti ekonomska ograničenja i potaknuti proizvodnju čelika. Francuska može prosvjedovati zbog te politike, ali bit će kao i obično prisiljena da se prilagodi američkoj inicijativi. Jaka, nesputana Njemačka, podržana od Vašingtona i uzdignuta na status branika protiv komunizma u srcu Europe, bit će još jedanput slobodna opet poharati francuske industrije ugljena i čelika. Monet se u tom pismu nije pozivao na europske ideale, na potrebu stvaranja zajedničkog europskog doma bliskih nacija. Šumanu je potrebu stvaranja neke naddržavne zajednice objasnio krajnje realnim političkim razlozima. Monet mu je dao i rješenje za tu situaciju. Trebalo je povezati francuske i njemačke industrije čelika i Ako se to ne bi dogodilo, cijena bi bila velika. William Hitchcock piše. Europa bi se pretvorila u polaznu točku za vođenje američko-sovjetskog sukoba. Njemačka i Britanija brzo će se pojaviti kao ključni elementi, dok bi ostale države Europe postale puki sateliti toga saveza. Ponovno naoružana Njemačka počela bi svoj novi uspon, dok bi Francuska, poražena, slaba, podijeljena, podlegla maltuzijanizmu koji bi je vodio prema uništenju. Nakon primitka pisma, Šuman je počeo tajne konzultacije s malenim brojem ljudi. Vikend je proveo na selu i tamo se savjetovao s ministrima René Majerom i René Plavenom. Onda je odlučio povući potez. Potajno je za plan stvaranja naddržane zajednice koja bi nadzirala proizvodnju i prodaju ugljena i čelika pridobio kancelara Savezne republike Njemačke Konrada Adenauera. U Parizu je tih dana bio i američki državni tajnik Dean Acheson i on je obavješteno ideji. Britancima nitko nije rekao ništa. 9. svibnja 1950. Šuman je sazvao konferenciju za novinare u salonu de Lodge u zgradi Ministarstva vanjskih poslova. Na konferenciji je predložio da Njemačka i Francuska stave svoju proizvodnju čelika i ugljena u ruke visoke vlasti. Sve je to trebalo biti napravljeno kako bi, kako je Šuman rekao, rat između Francuske i Njemačke ne samo bio nezamisliv, već i materijalno nemoguć. Bio je to prvi korak u stvaranju Europske zajednice za ugljeni čelik. Savezna republika Njemačka prva je potpisala plan o stvaranju Europske zajednice za ugljeni čelik. Adenauer je na vijesto o Šumanovoj konferenciji za novinare reagirao riječima. Ovo je prodor koji smo trebali. S tim novim naddržanim tijelom Njemačka se vratila u zajednicu europskih država. Adenauer je želio da njegova Njemačka bude u savezu sa zapadnim zemljama. Sada je dobio ono što je tražio. Italija i zemlje Beneluxa su također potpisale plan. Najviše je trebalo Nizozemskoj koja se nadala da će i Velika Britanija pristupiti zajednici. Britanija je to odbila, Nizozemska nije. U travnju 1951. Francuska, Savezna Republika Njemačka, Italija, Belgija, Luksemburg i Nizozemska Njemačka su sporazum u Parizu, kojim je stvorena Europska zajednica za ugljeni čelik. Bio je to prvi veliki korak prema stvaranju zajedničkog europskog doma. O sljedećim koracima na tom putu govorimo danas u povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je dr. Damir Grubiša s Fakulteta političkih znanosti. Stvaranje Europske zajednice za ugljeni čelik vjerojatno je jedan od najvažnijih događaja u Europi nakon drugog svjetskog rata. Šest država složilo se da dio svog suvereniteta svoju do tada nedodirljivu proizvodnju strateških sirovina ugljena i čelika stave pod nadnacionalnu, naddržavnu, visoku vlast. Kako piše povjesničar Tony Judd, za većinu državnika koji su svoje zemlje uveli u tu zajednicu, suverenost nije bila nešto nedodirljivo. Oni su bili svjedoci njezinog gaženja od strane nacističke Njemačke. Tu suverenost ne bi dobili nazad bez drugih sila. Za ključne ljude u stvaranju te zajednice, Francuze Žana Monea i Robera Schumana, premijera Italije Alcida de Gasprija i njemačkog kancelara Konrada Adenauera, neograničena suverenost je i dovela do katastrofe u drugom svjetskom ratu. Vrijeme je bilo da se pokuša s nečim novim, govori dr. Damir Grubiša i Adenaueru i Schumanu i De Gasperu bilo je jasno da neograničeni suverenitet nacionalne države, dakle puni suverenitet nacionalne države nužno dovodi do konflikta. Potrebno je da zapravo sve države e, usklade svoje suverenitete. Tu se stvorila ta ideja o preklapajućim suverenitetima. Drugim rečima da se svako mora prenijeti jedan dio suvereniteta na te zajednička tijela da bi u potpunosti građani mogli onda iskoristiti taj suverenitet. To više nije suverenitet nacije, dakle države. Mi znamo da postoje tri koncepcije suvereniteta. Jednu je izrazio još u povijesti političke misli Thomas Hobbes koji je rekao suverenitet, suveren je vladar. Onda je Jean Baudin, francuz u to doba, rekao otprilike suverena je država. Dakle, država je nosila suvereniteta, a ne vladar. A na kraju je Jean-Jacques Rousseau iz doba francuskog prosvjetiteljstva rekao ne, suverenitet, nosioci suvereniteta su građani. Prema tome, oni imaju pravo oduzeti suverenitet od vladara i od države i raspolagati njime upravo u svom interesu. Dakle, to je bila ta koncepcija suverenosti građana. Mi još uvijek razmišljamo u terminima suverenosti država, ali činjenica da su to tri koncepcije suverenosti koje se preklapaju. Smatrati da samo država ima je nosilac isključivi suverenih prava, onda dovodi do toga da se te suverene države međusobno sukobljavaju. Dakle, potrebno je stvoriti te neke mehanizme da se i građani osjećaju kao nosioci suvereniteta. A građani, a to je zapravo pokazao taj projekt, onda vrše pritisak da dolazi do integracije jer je njima to u interesu. Dakle, oni u potpunosti koriste svoj suverenitet da bi mogli ostvariti svoje interese za mirom, sigurnim životom i ostvarenjem blagostanja kojih onda vodi u ono što američki ustav kažu potrazi za srećom. U zimu 1948. na 49. Konrad Adenauer bi s vremena na vrijeme nestao. Taj dugogodišnji gradonačelnik Kelna izgubio je to mjesto kada je nakon dolaska nacista na vlast odbio na zgradu gradske vijećnice tijekom posjeta Adolfa Hitlera izvjesiti i zastavu nacističke stranke. Izgubio je sve dužnosti i godine nacističke vlasti i rata, proveo je što uzgajajući ruže, što bi ga povremeno nacisti zatvarali u zatvor. Pred kraj rata završio je u koncentracionom logoru. Nakon rata britanske okupacijske vlasti postavile su ga za gradonačelnika Kelna, a onda ga s te dužnosti i otjerale. Godine 1946. izabran je za predsjednika Kršćansko-demokratske unije u britanskoj okupacijskoj zoni. Kada su zapadni saveznici ujedinili tri okupacijske zone, Adenauer je postao predsjednik parlamentarnog vijeća, koje je dalo privremeni ustav. Nije baš sudjelovao u raspravama tog vijeća. On je potajno putovao po zapadnoj Europi. U Hagu se tako sastao sa Alčidom de Gasprije. Ali najvažniji bio sastanak s Roberom Šumanom. Sastanak je bio tajan. Opisuje ga Charles Williams u knjizi Adenauer, otac Nove Njemačke. Sastanak se održao u Basenheimu na rijeci Mozel, u dvorcu koji je sagradila obitelj Oppenheim i koji je tada bio zauzeo francuski guverner Rajnskog palatinata. Sastanak je bio tako tajan da je Adenauer putovao u velikom automobilu omotan dekom. Šešir mu je bio navučen preko glave. Šuman je doletio iz Pariza na obližnji vojni aerodrom u Niedermendingu. Dvojica su onda počeli razgovore koji će potrajati skoro dva dana. Adenauer i Šuman uvidjeli su da govore istim jezikom. Schumann i Adenauer su doslovno govorili istim jezikom. Schumann je rođen u Luksemburgu, nakon što je pokrajina Lorena, u kojoj je živio nakon francusko-pruskog rata pripala carskoj Njemačkoj, njegov je otac izabrao njemačko državljanstvo. Šumanova majka bila je Njemica. On se školovao na Njemačkom, završio njemačke škole i sveučilišta. Služio je u njemačkim pomoćnim trupama tijekom Prvog svjetskog rata. Gestapo ga je uhitio 1940. On je, nakon dvije godine boravka u logoru, pobjegao i priključio se francuskom pokretu otpora. Adenauera, Šumana i ljude koji su stvorili Europsku zajednicu za ugljen čelik vezivalo je još nešto. Tony Judd u svojoj posjeratnoj povijesti Europe piše. Svih šest ministara vanjskih poslova koji su potpisali sporazum iz 1951. bili su članovi kršćansko-demokratskih stranaka. Tri dominantna državnika, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer i Robert Schumann, bili su smargina svojih zemalja. De Gasperi iz Trentina u sjeveroistočnoj Italiji, Adenauer iz Rajnske oblasti, Schumann iz Lorene. Kada je De Gasperi rođen, Trentino je bio dio Austro-Ugarske i on je studirao u Beču. Schumann je odrastao u Loreni koja je bila pripojena Njemačkom carstvu. Kao mladić pridružio se katoličkim udrugama, istim onima kojima je Adenauer pripadao deset godina prije. Kada bi se sreli, trojac je razgovarao na njemačkom, njihovom zajedničkom jeziku. Ta primjedba koja se kaže da e, Evropska unija nije ne korespondira i nije zasnovana na kršćanskim vrijednostima, naprotiv je sasvim obrnuta. Jest, Europska unija je direktni, ako hoćete, ovaj baštinik mnogih eh, pozitivnih ideja iz kršćanske vjere i kršćanskog sustava vrijednosti. Tako da je od ideje subsidijarnosti do ideje mira, do ideje blagostanja i sigurnosti, to su sve ideje koje su zapravo u socijalnom nauku crkve. Dakle, ne može se reći da nije. Činjenica jest samo da se proširenjem ta e, zajednica naravno afirmirala i među državama koje su izrazito laičke i koje upravo te vrijednosti drugačije formuliraju. Međutim, e, formuliranje tih vrijednosti ne mora biti samo u tom ideološkom kontekstu, tom vjerskom kontekstu, nego može biti kao univerzalna vrijednost. Mir, sigurnost, blagostanje, ljudi su zapravo opće vrijednosti čovječanstva i utoliko svaka religija je uspješna u tome što ona interpretira opće vrijednosti čovječanstva. Drugo je stvar ono što stiže uz to a to su ono vjerske dogme i pridržavanje nekih e, vrijednosti i priznavanje da te vrijednosti pripadaju samo toj zajednici, one pripadaju zapravo cijelom čovječanstvu. Tako da je zapravo kasnije i spominje se u preambuli Ustava se za Europu koja nije usvojena, sad je to Lisabonski ugovor se spominju da je zapravo Europska unija izgrađena na svim civilizacijskim vrijednostima, pa tako i vjerskim načelima i vrijednostima koje su ugrađene u tu zajednicu. Dakle, riječ je o tome e, da je Europska unija danas baštinik svega onoga što je pozitivno na europskom kontinentu, od grčke kulture, rimske civilizacije, humanizma, renesanse, vjerskih tradicija i vrijednosti i prosvjetiteljstva. I tu smo otprilike negdje i stali. Robert Schumann nije obavijestio Veliku Britaniju o održavanju one konferencije za tisak od 9. svibnja 1950. na koje je pozvao na stvaranje visoke vlasti koja bi nadzirala proizvodnju ugljena i čelika. Britanija nije imala ništa protiv stvaranja te zajednice, ali nije namjeravala biti njezin dio. Jedan od razloga za neulazak u tu zajednicu bio je zazor od onoga što je Kenneth Younger, stari savjetnik tadašnjeg britanskog ministra vanjskih poslova, laborista Ernesta Bevena, nazvao katoličkom crnom internacionalom. Pored toga, ideja o nekoj naddržavnoj vlasti nad ugljenom i čelikom nije se svidjela laborističkoj vladi koja je tada vladala u Britaniji. Andrew Marr u svojoj povijesti moderne Britanije piše kada je francuski ministar vanjskih poslova Robert Schumann objavio da njegova zemlja namjerava sa zapadnom Njemačkom podijeliti suverenitet nad željezom i ugljenom i tako dva nekadašnja neprijatelja povezati zajedničkim industrijskim naporom, on je britanskoj vladi dao ultimatum. Premijer Etli bio je izvan zemlje, ministar vanjskih poslova Ernie Bevin bio je ozbiljno bolestan, sam je sebe opisivao kao polumrtvaca. Sve je ostalo na Herbertu Morrisonu, koji je dao brzi odgovor – on je bio u kazalištu i službenici su ga našli u restoranu Ivy u Covent Gardenu. Plan koji će jednog dana dovesti i do stvaranja Europske unije objasnili su Morrisonu u jednoj od sporednih prostorija koja je bila prepuna stolica. Kratko je vrijeme razmišljao, odmahnuo glavom i rekao Nije to dobro. Mi to ne možemo učiniti. Ne bi se to svidjelo našim rudarima. Pored toga, Velika Britanija je tada imala svoj Commonwealth, zajednicu sastavljenu od bivših kolonija i zemalja koje su još uvijek bile pod britanskom vlašću. To se činilo dovoljno velikim tržištem. Velika Britanija dugo će zazirati od europskog ujedinjenja. Godine 1954. zemlje članice Europske zajednice za ugljeni čelik uklonit će sve barijere u trgovanju čelikom, ugljenom i koksom. Zemlje članice otišle su i dalje. Godine 1957. osnovana je Europska ekonomska zajednica EEZ. Ona je trebala ukloniti među zemljama članicama sve trgovačke barijere. Britanija se ni tada nije pridružila zajednici. Pregovori su odvijali do 1957. godine na konferenciju u Briselu, Parizu i konačno su 25. ožujka potpisani osnivački ugovori Europske ekonomske zajednice. Zanimljivo je da Velika Britanija je bila pozivana uvijek na te dogovore, međutim još 1956. godine na konferenciji u Veneciji britanski predstavnik je održao jedan prilično ironični govor kojim je zapravo Velika Britanija sebe isključila iz tog procesa, definitivno. Taj govor je bio vrlo kratak i spominje se u svim diplomatskim udžbenicima kao jedan primjer omalovažavanja ostalih sugovornika. Da vidimo kako izgleda taj govor, možda je zanimljiv i za nas. On se sastoji uglavnom od tri rečenice – počeo otprilike ovako. Gospodine predsjedniče, gospodo, htio bih vam se iskreno zahvaliti na vašem gostoprimstvu i obavijestiti vas da će se ono okončati već danas. Vraćam se u London, pošto sam ozbiljan dužnosnik svoje vlade, žao mi je što gubim vrijeme i što ne mogu pronaći nikakvo opravdanje za skromnu dnevnicu koju dobijam od svoje vlade. Slijedio sam s pažnjom i zanimanjem vaš rad. Moram vam doduše reći da budući ugovor o kojem govorite i za čiju ste razradu zaduženi, prvo, nema nikakve mogućnosti da bude sklopljen. Drugo, ako i bude sklopljen, nema nikakve mogućnosti da bude ratificiran. Treće, ako i bude ratificiran, nema nikakve mogućnosti da bude primijenjen. U svakom slučaju, čak i da se to dogodi, ostao bi potpuno neprihvatljiv za Veliku Britaniju. U njemu se govori o poljoprivredi, što nam ne odgovara. Govori se o carinskim ovlastima, što mi odbacujemo i o nekim novim institucijama koje u nama izazivaju pravi i iskreni užas. Gospodine predsjedniče, gospodo, doviđenja i želim vam mnogo sreće. Govor koji ste čuli izrekao je Russell Bretherton, srednje rangirani britanski državni dužnosnik u Ministarstvu trgovine. Kada je on taj govor izrekao, nije točno jasno. Andrew Marr u svojoj povijesti moderne Britanije navodi da je govor održan 1955. u Mesini, na ključnom sastanku ministara vanjskih poslova članica Europske zajednice za ugljeni čelik, kada je i donesena odluka da se stvori zajedničko tržište. Francuski državnik, diplomat i pisac Jean-François Deniou pak tvrdi da je govor izrečen u Val d'Uchezu, rezidenciji u Briselu, gdje je zasjedao međuvladin komitet koji je radio na stvaranju zajedničkog tržišta. Sjedeći tjednima na sjednicama komiteta, Brothertonu je prekipjelo i on je rekao svoje glasovite rečenice. Bretherton, ako je ikada rekao to što mu se pripisuje, nije bio u pravu. Pod vodstvom belgijskog ministra vanjskih poslova Pola Andrija Spaka, šestero članica zajednice za ugljeni čelik, postiglo je sporazum o stvaranju zajedničkog tržišta Europske ekonomske zajednice i sporazum o stvaranju zajednice za atomsku energiju Euroatoma. Britanija je ostala izvan tih tijela. pristaše, da tako kažemo, ekonomskog pristupa isticali su da jedino se kroz ekonomski pristup može ujediniti Europa, jer će onda otpasti malo pomalo oni otpori koji se javljaju ako se stvar pokuša nametnuti odozgo, dakle kroz vlade a osim toga na taj način će i poduzetnici postati aktivno uključeni u taj proces i oni će i sami predlagati daljnju integraciju. Kao što je rekao Paul Henri Spak 1956. godine, ta europska integracija mora biti kao bicikl. Ako ga vi ne vozite, onda padnete, jer naravno stanete i padnete. Prema tome morate stalno pedalirati. Problem je u tome da se ta integracija ne može zaustaviti samo na jednom sektoru, a to je ugljen i čelik, nego se mora nastojati i produbljavati, dakle donositi propise koje će značiti veću dubinu integracije, a isto tako se mora širiti. Što to znači? Mora se širiti na druge sektore, a i na druge države. Jer je tržište onda postaje u izvjesnoj mjeri zatvoreno i samo sebi dovoljno. Međutim, bitno je to da se to proširuje i na druge na druga područja i na druge zemlje koje mogu onda iz toga profitirati i od čega mogu te zemlje osnivačice Europske zajednice za uglje i čelik profitirati. Europska ekonomska zajednica nalagala je uklanjanje trgovinskih barijera između zemalja članica, uspostavu jedinstvene trgovačke politike prema zemljama nečlanicama, buduću koordinaciju transportnog sustava, poljoprivrednih politika i generalnih ekonomskih politika, uklanjanje privatnih i javnih mjera koje su ograničavale slobodno natjecanje i osiguranje slobodnog kretanja radne snage, kapitala i poduzetništva unutar zemalja članica čini se puno, ali to je tada bilo razočarenje za neke od utemeljitelja Europske zajednice. Oni su sanjali o puno tjesnijoj političkoj zajednici. I realisti su bili nezadovoljni. Sve to bio popis želja, zapravo raspored budućih odluka. Jedina ozbiljna novost bio je članak 177 kojim je ustanovljen Europski sud pravde. Neki poput tvorca njemačkog ekonomskog čuda Adenauerog ministra ekonomije Ludviga Erharta nisu baš pozitivno gledali na europsku zajednicu. Tony Judd piše. Za Erharda Europska ekonomska zajednica je bila makroekonomska besmislica. Kao što je to jedan profesor primijetio, stvari su mogle ispasti i drugačije. Da je Erhard vladao Njemačkom, vjerojatni rezultat događaja bio bi anglo-njemačka zajednica slobodne trgovine bez spominjanja poljoprivrede. Učinci ekonomskog isključivanja prisilili bi Francusku da se pridruži toj zajednici. Ali Erhard je bio samo Adenauerov ministar gospodarstva. Kancelaru Adenaueru je od idealne ekonomske zajednice važnije bilo savezništvo s Francuskom i Europska zajednica je sporo, ali neumoljivo išla naprijed. Tu se pokazalo da je snaga ekonomije prelazi okvire i da može djelovati pozitivno i na politiku, a da u politici su sukobi toliko veliki između raznih eh, političkih orijentacija i između političkih stranaka takvi da ne mogu zapravo doći do onoga što su federalisti htjeli, a to je da se Europa ujedini od vrha zajedničkim sporazumom svih vlada i stvaranjem zajedničkih tijela odmah. Pokazalo se naravno da zbog raznih okolnosti to nije bilo moguće. Sjetimo se da ni Francuska nije bila zemlja kakva je danas u svojim okvirima, ona je isto tako bila kolonijalna imperija i da je de Gaulle htio zadržati sve do 1960. godine čak elemente te kolonijalne sile i te kolonije, pogotovo u Sjevernoj Africi, da budu sastavni dio ovaj francuske, francuske zajednice, frankofonske zajednice, to im nije uspjelo naravno i to je na neki način isto tako prisililo i velike zemlje kao što su Francuska da se okrenu Europi i da omoguće svojem gospodarstvu da se potvrdi u tom tim zajedničkim okvirima. Naime, u preambuli zajednice za ugljen i čeli govorilo se da je cilj zapravo, iako je naravno zajedničko upravljanje ugljenom i čelik sredstvo, da je zapravo glavni cilj jest zapravo mir i prosperitet u Europi. Da nema mira bez prosperiteta, a nema ni prosperiteta bez mira. Europska ekonomska zajednica imala je ozbiljne protivnike. U Francuskoj su protiv ratificiranja ugovora glasali komunisti. Ugledni ljevičari poput bivšeg premijera Pierre Mendez Franca držali su govore u skupštini u kojima su upozoravali da će pod krinkom Europske ekonomske zajednice Njemačka uspostaviti svoju privrednu hegemoniju i da će Francusku preplaviti jeftina radna snaga iz Italije. Ipak najveći protivnici nove zajednice bili su general Charles de Gaulle i njegovi golisti. Prošli su dani kada je Konrad Adenauer mogao surađivati s bliskim kršćanskim demokratima. 21. prosinca 1958. godine Charles de Gaulle je izabran za predsjednika Francuske. Adenauer je dobio novog partnera u Francuskoj. William Smeiser u knjizi Od Jalte do Berlina, hladnoratovska borba za Njemačku, piše. De Gaulle i Adenauer nisu imali isti pristup Europi. De Gaulle je govorio u mitovima. Adenauer ih se ježio. De Gaulle je bio romantik, Adenauer je bio praktičan čovjek. De Gaulle je obožavao naciju, Adenauer je naciju prezirao. De Gaulle je želio Europu kojom upravljaju vodeće države, Adenauer je želio Europu koja će nadići države. De Gaulle je na Atlantski ocean i La Manche gledao kao na obrambene jarke, Adenauer je u njima vidio mostove. Sve što su imali zajedničko bila je apsolutna odlučnost da izgrade Europu drugačiju od one stare i da je izgrade zajedno. Ali Adenauer i De Gaulle brzo su počeli vjerovati jedan drugome. De Gaulle je prihvatio Europsku ekonomsku zajednicu, iako je bio protiv njezinog stvaranja. Adenauer je De Gaulle prihvatio kao ključnog partnera u Europi. De Gaulle je, pored Sovjetskog saveza, imao još jednog suparnika na europskom kontinentu. Bila je to Velika Britanija. Nekad je ta zemlja odbijala ući u Europsku zajednicu. Sada je, krajem 50-ih, željela ući u zajednicu šest europskih država. Doduše, u Velikoj Britaniji skepticizam prema europskoj zajednici nije nestao. Churchill koji umeđu vremenu se vratio svom s prijateljstvu sa Sjedinim američkim državama. On je čak eh, uspio lansirati jednu anegdotu o tome kako zapravo europski narodi bez Velike Britanije zamišljaju tu zajednicu, a kako će ona zapravo u praksi biti. Churchill je rekao otprilike to. Mi svi zamišljamo jednu idealnu zajednicu u kome će naravno Englezi biti policajci jer imaju naravno najbolju policiju, Njemci će biti inženjeri, Francuzi će biti kuhari, Švicarci će biti bankari, jer najma onda se govorilo još o Švicarskoj na početku, a Talijani će biti ljubavnici. Ali, nažalost, kaže, u praksi će se to drugačije dogoditi. Britanci će biti kuhari, što je grozno, jer imaju očajnu kuhinju. Njemci će biti policajci, naravno oni su oštri kao policajci nose taj još ovaj neugodne uspomene iz eh, drugih vremena. Francuzi će postati inženjeri pa će nastati potpuni kaos. Italijani će postati bankari pa će biti neprestano krize, a Švicarci će biti ljubavnici i to će biti tragedija za Europu. Naravno, ta se, ta se anegdota tada prepričavala u tim krugovima, nije baš ispalo tako, ali je činjenica da naravno ni oni stereotipi nisu nisu se opravdali da će svatko otprilike, svaka nacija donijeti svoj stereotip. Činjenica je da je stvorena na dinamična zajednica, da je europska gospodarstvo u tim godinama fantastično napredovalo i da su stvorene time solidne osnove za drugi sljedeći korak. La fin d'un grand amour. Charles de Gaulle je u Velikoj Britaniji vidio trojanskog konja u Europi, zemlju s posebnim odnosima sa Sjedinim američkim državama. Takva Britanija nikada neće u potpunosti dijeliti sudbinu i interese država na europskom kontinentu. Kada je Velika Britanija početkom 60-ih zatražila prijem u članstvu Europske ekonomske zajednice, de Gaulle je počeo ometati taj prijem. Harold Macmillan, britanski premijer, pokušao je osigurati francuski pristanak za britanski ulazak u zajednicu. Andrew Marr ovako opisuje sastanak Macmillana i de Gola u studenom 62. u dvorcu Rambuje. De Gaulle je organizirao lov na fazane. Stajao je iza Macmillana i gostiju i glasno komentirao svaki put kad bi netko promašio. Puno su se koristile trube, zagoniče su bili upotrijebljeni vojnici, Macmillan je ubio 77 ptica. Ali sada, na domaćem tlu, De Gaulove primjedbe na britansko članstvo bile su još agresivnije izražene. Ako Britanija želi izabrati Europu, ona mora presjeći posebne veze sa Sjedinjenim američkim državama. U jednom trenutku Macmillan je počeo plakati od frustracije. To je pak navelo de Gola da svom kabinetu kasnije izjavi. Taj siromah, kojemu nisam mogao ništa dati, Činio se tako tužnim, tako pobijeđenim da sam želio staviti svoju ruku na njegovo rame i reći mu, kao u pjesmi Edith Piaf, Ne pleure pas Milor. Milor, il nakon sastanka u Rambujevu, Macmillan se u prosincu u Nassau na Bahamima sastao s američkim predsjednikom Johnom Kennedyjem. Na tom sastanku Macmillan je sklopio sporazum o kupnji američkih raketa tipa Polaris, koji su nosile nuklearnu bojevu glavu i lancirale se s nuklearnih podmornica. De Gaulle je to bio samo dodatni dokaz da Britanija više polaže na svoje prekooceansko savezništvo nego na Europu. 14. siječnja 1963. De Gaulle je sazvao konferenciju za novinare i na njoj objavio da daje veto na ulazak Velike Britanije u Europsku ekonomsku zajednicu. Taj će veto potrajati sve do 1973. Francuska se onda potpuno okrenula Europi i Europskoj ekonomskoj zajednici. Doduše za vrijeme De golovog predsjednikovanja bit će to teška suradnja ali zajednica je nastavila postojati. Svako mora biti osposobljen da može tragati za vlastitom srećom, ali za to su mu potrebne tri osnovne pretpostavke. Prvo mir, dakle mir unutarnji, mir vanjski u državi, drugo sigurnost, dakle sigurnost da imaju fizičku sigurnost, ali i sigurnost svojih osnovnih aktivnosti, da u miru mogu se baviti svojom profesijom. I treće, naravno, blagostanje, jer siromaštvo dovodi do sukoba. I tu je naravno Evropska zajednica za ugljeni čelik već od početka usvojila kao svoj moto Spinozinu definiciju mira, mir nije odsutnost rata, mir je stanje duha, ali to stanje duha treba izgraditi. Dakle, paralelno je to teklo i sa jednim procesom pomirenja u Europi i odlukom da se konflikti rješavaju pregovorima, a ne sukobima. Tako da, zahvaljujući tome, mi imamo sad jedan porast, ogromnu eksploziju aktivnosti koje se nazivaju pregovaračke aktivnosti. Naravno, te zemlje moraju međusobno pregovarati, države moraju međusobno pregovarati i vidjeli smo koliko je to bilo teško u fazi kada je u Francuskoj opet iskorišten nacionalizam, a to ga je iskoristio De Gaulle, upravo da bi ojačao poziciju Francuske spram drugih. To je dovelo kasnije i do krize Europske ekonomske zajednice, dovelo je i do krize u ekonomskim odnosima, do zahlađivanja odnosa, do zaleđivanja odnosa, ali je to sve prevladano kada su naravno ti ekstremi bili maknuti sa političke scene. Europske integracije počele su na strateškim sirovinama, ugljenu i čeliku. To su bili temelji industrije, temelji gospodarske moći i materijali od najvećeg značenja za vođenje rata. Ali s vremenom neke su druge grane ekonomije postale sve važnije i važnije za europsku zajednicu. Jedna od njih je poljoprivreda. Prije drugog svjetskog rata u Europi je bilo previše poljoprivrednika. Dobar dio njih nije proizvodio dovoljno hrane da bi od toga mogao živjeti. Rezultat toga bili su siromaštvo, emigriranje u druge zemlje, prije svega u SAD, kao i stupanje mnogih seljaka u fašističke organizacije. Nakon drugog svjetskog rata zapadne zemlje provele su reforme u poljoprivredi koji su trebale povećati produktivnost seljaka. Poljoprivreda je bila pod zaštitom vlada. Seljaci su počeli dobivati subvencije. Rezultat svega toga bilo je povećanje produktivnosti. Tony Judd piše. Godine 1950. Francuska je bila uvoznik hrane. U godinama koje su slijedile, francuska poljoprivredna proizvodnja vinula se u nebo. Proizvodnja maslaca povećala se za 76% u godinama od 49. do 56. Proizvodnja sireva porasla je između 49. i 57. za 116%. Proizvodnja šećerne repe do 57. porasla je 201%. Proizvodnja ječma i kukuruza u tom je razdoblju porasla za nevjerojatnih 348 i 815%. Francuska više nije bila samodostatna kada je u pitanju poljoprivreda. Postala je zemlja viškova. Treći modernizacijski plan koji se odnosio na godine od 57. do 61. poticao je još više investicija u proizvodnju mesa, mlijeka, sira, šećera i pšenice, proizvoda koji su se najviše proizvodili u sjevernoj Francuskoj i oko Pariza, gdje su moćni poljoprivredni sindikati bili najmoćniji. Vlada Francuske pazila je i kome idu glasovi seljaka. Zato je radila sve kako bi se održale subvencije i našla tržišta za svu tu proizvedenu hranu. Poljoprivreda je doživjela svoju krizu i naravno stari način poljodjelstva i poljoprivredne proizvodnje pokazao se kao nedostatnim bila je potreba za okrupnjivanjem, mi imamo taj problem mi danas, ovih dana kod nas u Hrvatskoj, za okrupnjivanjem posjeda, za stvaranjem, za pretvaranjem individualne poljoprivredne proizvodnje u industrijsku farmersku proizvodnju. To je ono, onaj pozitivan primjer koji je došao iz Sjedinjenih američkih država, takozvana farming industry, dakle nije više agriculture, nije više poljoprivredna, nego je način proizvodnje kao na farmama, a to znači velika imanja i naravno vrlo produktivna proizvodnja uz e, agrotehničke mjere koje su napredne. I naravno Francuska kao velika poljoprivredna zemlja u kojoj je dominiralo poljoprivredno stanovništvo našla se tijekom godina i razvoja Europske zajednice za ugljeni čelik na čudu jer zapravo glavna strateška sirovina hrana je došla u krizi. I naravno da je onda tražila i Francuska da se to područje proširi i na područje poljoprivrede. I Europska ekonomska zajednica je uključila dakle i poljoprivredu i naravno proširila se na sva područja ekonomskih aktivnosti i naravno onda dolazi do prve reorientacije u pomoći razvoju moderne poljoprivredne proizvodnje. Tako da je i dan danas proračun Europske unije većinom 45% ide na financiranje moderne poljoprivrede. To znači prijelaz iz subvencijskog državnog sustava podržavanja poljoprivrede u razvoj i stimuliranje proizvodnje i razvoja poljoprivrede. Dakle, opet stvaranje velikih rekli bismo industrijskih kombinata kao što se nekad govorilo, ali i uz sve moderne agrotehničke mjere i razvojne mjere koje doprinose da hrana postane opet strateška sirovina. Poljoprivreda je odigrala ključnu ulogu u francuskoj odluci da se pridruži Europskoj ekonomskoj zajednici. Više ideja Sjedinjenih europskih država nije bila dovoljna da se šest zemalja članica zajednice za ugljeni čelik još više zbliže. Francuska je stvaranje nove zajednice uvjetovala povlaštenim pristupom na strana tržišta hrane, prije svega na Njemačku. Pored toga, Francuska je dobila jamstva da će biti odobreno subvencioniranje hrane i da će pet ostalih članica zajednice nastaviti kupovati višak s francuskih polja. Sve je to bilo ključno da zastupnici Francuske nacionalne skupštine glasaju za ratifikaciju sporazuma o Europskoj ekonomskoj zajednici. Francuska je preko institucija i politika cijenu subvencija i jamstava svojim poljoprivrednicima poljoprivrednicima prebacila na leđa drugih zemalja članica. Cijena za to je bilo otvaranje domaćeg tržišta za nepoljoprivredne proizvode, uglavnom njemačke. Rezultat svega toga bila je zloglasna poljoprivredna politika EEZ-a, znana kao zajednička poljoprivredna politika, koja je uvedena 62. i formalizirana do 70. nakon dugih pregovora. Tony Judd u svojoj povijesti posjeratne Europe piše. Kako su europske cijene hrane rasle, sva europska proizvodnja hrane postala je preskupa da bi se natjecala na svjetskom tržištu. Učinkoviti nizozemski kombinati nisu ništa bolje prolazili od neučinkovitih i malenih njemačkih farmi, s obzirom na to da su i jedni i drugi bili podložni zajedničkom formiranju cijena. Tijekom 60. EZ je uložila puno energije kako bi iskovala niz praksi i regulacija stvorenih kako bi se riješio ovaj problem. Za sve proizvode odredit će se ciljane cijene ez ove carine bi onda cijenu uvezene robe podigle na tu razinu. Obično bi ta cijena bila prilagođena najskupljim i najneučinkovitijim proizvođačima u zajednici. Svake godine bi EZ kupovala poljoprivredne viškove svojih članica po cijeni otprilike 5 do 7% ispod ciljane cijene. Onda bi se riješila tih viškova tako što bi se subvencionirala prodaja tih proizvoda na tržištu izvan zajednice po cijenama znatno nižim od onih po kojima su proizvedeni. Takav sustav doveo je do toga da su, na primjer, manje njemačke farme trebale velike subvencije kako bi opstale. Francuski i talijanski seljaci bili su puno produktivniji i nisu trebali toliko subvencija, ali su proizvodili ogromne viškove. Nitko od njih nije tražio smanjenje proizvodnje ili tržišno formiranje cijene. Na kraju svaka je zemlja dala seljacima ono što su oni htjeli. Države i zajednice su to pak plaćali skupo. Na primjer, cijene hrane na svjetskom tržištu pale su u kasnim 60-ima. Cijena europskog kukuruza bila je tada 200% veća od tržišne, maslaca čak 400% veća. Nijedna članica nije mogla sama izdržati takvu politiku, ali zajedno, kao Europska ekonomska zajednica, te su zemlje mogle, barem još neko vrijeme, nastaviti s takvom politikom, govori dr. Damir Grubiša. Francuska je najviše profitirala iz tog proširenja i to je bio jedan od uvjeta de Gola da zapravo Francuska i ostane u europskoj zajednici jer je naravno prijetio i izlaskom tako da je došlo do te jedne konverzije proračuna i ti e, fondovi su se okrenuli prema stimuliranju dakle poljoprivrede koja je počela zaostajati to traje do dan danas iako sve više imamo utjecaj u samom proračunu Europske unije utjecaj takozvane regionalne politike i sredstava za regionalni razvoj jer se sad vidi da je ono što je ostalo zapostavljeno regionalni razvoj. Dakle imamo prvu fazu ugljeni čelik, dakle industrijska proizvodnja, druga faza je posvećena poljoprivredi, a treća je posvećena regionalnom razvoju. Mi se nalazimo sad u ovoj trećoj generaciji zapostavljenih sektora, a to je taj sektor regionalnog razvoja to znači kompletnog regionalnog razvoja, ne samo poljoprivrede, industrije, svih grana djelatnosti poduzetništva u zaostalim regijama koje zapravo onemogućuju zapravo cijelu Europu da ostvari o tu ideju blagostanja. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Emisiju su za vas pripremili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Luka Pavelić, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja. c'est payé, balayer, oublié, Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux avec leur trémolo, balayé pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien. me.